tugusie nukta ya tatu insha Allah taala ni mukhalafatun fi alkhutuba wal aqd ni mikhalafa inayopatikana katika wakati wa uchumbiaji pale kwenye khitba pana mikhalafati mingi wakati wa kuchumbia lakini wakati wa kufunga ndoa yako mambo ya kimakosa ambayo watu wengi wanayafanya ayuha nasu ibadallah katika jambo ambalo nataka mlifahamu alkhitba fi islam ibada walaha kawaid wa dawabit khitba katika uislamu ni jambo la ibada posa ni jambo limefundishwa na dini lina misingi yake lina vidhibiti vyake pana watu wanadhani kwamba haya ni mambo ya kimila tu na ni maamuzi ya watu tu la jambo la kuchumbia ni jambo la kidini na ndiyo maana ukikhalifu utaratibu basi we ni muhuni kama wahuni wengine tu sisi katika Uislamu hatuna mambo ya kutongoza watoto wa watu au mabinti za watu kwamba eti unamaliza kabisa alafu ikawa kule kwa unapeleka taarifa na pana watu wengine wanatetea utaratibu zama za leo bwana zama za utandawazi inawezekana vipi wewe mali mtu umalizane naye kabisa mkae mzungumze mjue malengo yenu yalivyo je mwaendana mwendani mshazungumza koo ushampa maneno ya kweli ya uongo umemjaza binti wa watu ndio taarifa inakwenda kwao pengine wewe si mtu mwenye vigezo vya kupewa mke lakini ushaharibu tabia hii si tabia ya Kiislamu sasa katika makosa katika makosa kwenye khitba na kwenye akdi la kwanza ambalo nitalizungumzia ni adamu tamkini lkhatib min ar-ru'yati ni kuto kummakinisha yule mposaji mwenye kuja kuposa na kuweza kumtizama mwanamke kumtizama kwa kisheria fadilatu lsheikh saleh ibn abd ali shaykh aliyekuwa waziri shuun alislamia waddawa alirshad sabiqan alim jalil ana maneno yake mazuri sana ukisoma risala ile alminbar ila bayani kathrat alakhta ashai'a sahifa ya 141 mpaka 142 yamenukuliwa maneno pale anasema hafidhahu Allah ta'ala فالخاطب يستحب له أن يرى ما يظهر غالبا من المرأة كالوجه واليدين ويتأمل فيها وفيما يدعو إلى نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن عقد على امرأة أو أراد الزواج انظر إليها كما في صحيح مسلم شيخ صالح Ibn Abdul Aziz Ali Sheikh anasema na mwenye kuchumbia inapendeza kwake yeye ayara ma yadhharu ghaliban akione kile ambacho kinadhihiri kwa mwanamke ghaliban mara nyingi kawaida chaonekana hicho kalwaji kama vile kumtazama uso umtazame uso wake alkhatib waliyadain na kutazama mikono yake miwili tena asema Sheikh hafidhahullah wayataamalu fiha wa fima yad'u ila nikahiha na amchunguze huyo mwanamke uangalie vizuri kama ni ule uso utulie pale inaruhusiwa kusema sijamuona vizuri arudi tena nimeona maruweruwe sio kama umetulia tu pale ah, sasa sijui anakengeza yule jicho au au mimi mwenyewe nina eh, najichanganya. a ah, a ah usisubiri mambo hayo mwambie wali sijaona vizuri tafadhali bwana na hasa unapoenda kuchumbia mabinti walioelewa kwa adabu ni, ni ngumu kwanza kumtoa hiyo nikabu yake kwa mtu ambaye ni, ni mtu ajnabi shughuli kweli kweli yuko mbele ya wazee wake lakini kazi yake ni nzito alhaya wale walioelewa kwa adabu na wazungumza hao ama wale ambao wanaonekana hata hujataka kuwaona ah sasa hao au mara nyingi anakuuliza wewe amekukodolea macho hivi ehe baba wataka kunioa wewe eh wewe ndio unaona aibu unaitwa nani kwanza majina matatu kama unataka kuandika kazi mwanamke hana haya amekukodolea macho wewe unakwenda kukosa ndio waangalia chini mimi sizungumzi hao wakosa haya nazungumzia wale wenye kujihifadhi mutahajibat mutajalbibat hawaonekani na wanaume wa kando toka wamezaliwa kuwa ni utaratibu wao shughuli kweli kweli kuonekana wale lakini basi umuone na umzingatie kwenye kumuona mpaka ukiona kile ambacho kitakupelekea wewe kwenye kutaka kumuoa na hii ni kwa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam shakataja riwaya kwa yule ambaye alifunga ndoa kwa mwanamke au alitaka kumuoa mwanamke mtume alehi salam alimwambisha kumwambia undhur ilaiha umemtizama wewe akasema la akamwambia nenda akamtizame kama riwaya ilivyokuja katika sahihi muslim thumma qala shaykh وروى أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها وإذا كان ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم لا ينجينا نسيهشا نتوم صلى الله عليه وسلم ونسيما إذا خطب أحدكم امرأة بين أكيم تنبيا مجوين ونمك فلا جناح عليه هكونا أبايا يوياك أن ينظر إليها أمتزامه يوم ونمك إذا كان ينظر إليها لخطبتها ikiwa anamtizama mwanamke huyo kwa ajili ya kumchumbia wa in kanat la ta'lam hata kama ikiwa binti huyo mwanamke huyo hajui labda umepelekwa mahala na hebu mtizame yuko pale anafanya mambo yake ni yule hata kama mwenyewe hajui kama atizamwa kwa mtu mwenye kutaka kuoa huo mwanya umefunguliwa kisha anasema sheikh wala yasughu lirajuli an yandhura liman lam yurid khitbataha walidhalik لا ينظر إليها في خلوة أو مع ترك الحشمة وإنما يباح له النظر إليها مع عدم علمها أو مع علمها وأهلها إذا كانت رؤيته لهذا ممكنة maneno haya حفظه الله تعالى أنا سيما kwa ونومي أن ينظر لمن لم يرد خطبتها kwa mwanamke ambaye hataki kumchumbia usiangalie wanawake ambao huna hata mpango wa kuwaoa na pana watu ndio tabia yao wale wazio kutesti mitambo wale eh tunawaita wazio kutesti mitambo vipi hapo hmm? tuone kwanza eh hatuwezi kuingia kichwa kichwa hana hata mpango ni jitu ovu kutizama tizama binti za watu hana mpango naye kabisa amtizamia nini na wewe huna mpango wa kuoa apate fursa tu kama ana sababu hivi kumbe hana kwa hivyo haifai mwanaume kumtizama mwanamke ambaye hataki kumchumbia walidhalik na kwa sababu hiyo la yandhuru ilaiha fi khalwa asimtizame mwanamke huyo katika faragha akiwa yeye peke yake huyo alkhatib na huyo mwanamke la lazima unapomtizama pawe na mtu katika watu wake katika mawalii wake umtizame mbele yake kwa sababu ya kuhofia fitna na kadhalika haijuzu kumtizama maa tarki alhishma na kuacha adabu ikawa anakuja mbele ya mposaji kana kwamba ashakuwa mke amepitiliza kwenye kumuonyesha yale maungo yake ujaji wake hauna hishma tena wako watu hao wanajiachia watu waposaji tena anaweza akaachwa naye pale ameambiwa usije ukaona aibu bwana ngoja tuondoke tukuachie uwanja ukikinaika utatuita la la la, hapo kwa hapo balani kubwa atizame yale maeneo kwa hishma na aende zake Sheikh anasema na hakika si vinginevyo yubahu lahu an-nadharu ilaiha ma adami ilmiha pamehalalishwa kumtizama huyo mwanamke pamoja na kutokujua au ilmiha wa ahliha au pamoja na kujua kwake akiwa na watu wake idha kanat ru'yatuhu lihadha mumkina ikiwa kumuona kwake huyo mwanamke kwa lengo hili la kuoa kunawezekana kisha anasema fa amma ardhul ahli banatihim بحجة الخطبة فهذا مما لا يسوغ ولا يفعله اهل الغيره ama kuwatoa wanawake eh bwana hebu upite wapite muwaone hapo pengine kuna mmoja wenu kuna watu wako hivyo walikuwa pumbavu hawana ghera naona mmekuja hapa shababu sasa ngoja niwapitishe hawa mchague chague kama unaweza kaona chuma hapo cha kuruka nacho kwa hivyo watoto wanakuwa wanapita pale mbele kama katika mashindano ya ya Miss World yule eh wanakatiza pale huyo ndio Mwajuma huyo ndio Fauzia huyo sasa huyo mrefu huyo huyo sasa ndio Amina mwenyewe huyo ah hey, baba gani jamani wewe dayuth ya akhi ama kuwapitisha watoto wa kike na mabinti ikawa mtu anawatazama tu kwa hoja kwamba ah wanaweza wakapenda wakaoa tutafuta waoaji sisi pale ndio hoja zao tunatafuta watu wa kuoa Sheikh anasema jambo hili ni katika mambo yasiyofaa kuyafanya wala yafaluhu ahlul ghaira wala wale watu wenye wivu wa kiume hawafanyi mambo haya bali pamehalalishwa kumtizama mwanamke liman ulima minhu as-sidq fi az-zawaji wake wanasema kwa yule ambaye pamefahamika kutoka kwake ukweli kwenye kuoa au baada alkhitba wallahu a'lam au baada ya kuchumbia na Allah ndiye mjuzi zaidi sasa ndugu zangu ni sunna kuwatizama wanawake tunapotaka kuwaoa kwa sharti iwe unataka kuoa ni mamoja umeangalia bila kujua huyo mwanamke au kwa kujua akiwa na jamaa zake wa ila mlango huu umefungwa ni haramu sisi kuwatizama wanawake wa kando kadhalika wao wasitizame sisi ikiwa si halali طيب baada ya kuisoma nukta hiyo ambayo inazungumzia jambo letu jambo la ngapi tulizungumzia hili ha ambalo ni jambo gani mukhalafatun aiywa mikhalafa katika posa na aqd hilo ni jambo la kwanza jambo jingine ambalo ulama wanalisema ni mukhalafa الامر الثاني الزياده في المهور بما لا يطاق ni ziada katika mahari kwa kiwango ambacho hakiwezekani viwango vikubwa mahari zimekuwa sasa ni ujasiriamali unajua ujasiriamali Kiswahili chake ni kama biashara watu wanatafuta mitaji na fedha za kufanya renovation katika nyumba zao kwenye mahari watu wanunue furniture nyumba ilikuwa imechakaa furniture wapitie binti yao ni kazi ile watu wako makini na binti wanamkremisha silete utani sema hivi sema hivi akisema anambia hapana umesahau rudi mahari zimekuwa ghali kwa kiasi ambacho hakiwezekani tena kwenye ile risala ambayo ni kitabu zawaj ukurasa wa 34 mpaka 35 al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri pale ya kutufunza kwenye jambo hili yakulu sheikh wal fi al-mahri an yakuna qalilan اسمع كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى ambalo la sheria katika mahari iwe ni chache qala sheikh fakullama qalla watayassara kana afdal kila pale ambapo mahari imekuwa chache na ikawa nyepesi hilo limekuwa bora zaidi iktidaan bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tahsilan lilbaraka kwa ajili ya kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa ajili ya kupata baraka fa inna a'dhama nikahi baraka aisaruhu mu'na kwani hakika ndoa iliyokuwa na wingi zaidi wa baraka ni ile ambayo ni nyepesi zaidi kwa gharama ndoa kama hiyo ina baraka nyingi warawa muslimun yakulu shaykh fi sahihi anna rajulan قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تزوجت امرأة قال كم أصدقتها فنموذ لمنبي أمتبع عليه السلام أي كميمي نمموه منمك قال كم أصدقتها كي يسجان من بمهاري قال أربع أواقين نممبا أواقين يعني 190 dirhama kiwango chake ni dirham 160 kwa maana uqia moja wastani wake ni dirhamu 40 kwa hivyo kwa awaki nne ni kama vile dirhamu 160 فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم على اربع اواق kwa awaki nne basi eh faqala alayhi salatu wasalam kaannama tanhituna alfiddata min urdi hadha aljabal ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث أيسرية تصيب منه Mtume Ali salamu anawaambia basi awaki nne ni kana kwamba mnachoronga fedha kutokea kileleni kwa mlima ule yani hizi pesa kama mnazichimba kwenye mlima na alikuja kuomba asaidiwe tumekamwambia hatuna cha kukupa sisi lakini huenda annabaathaka fi ba'thin huenda tukakutuma kwenye kikosi cha vita ukenda vitani huko ukapata hicho kiwango cha mahari wakala Umar ibn al-Khattab shikana nukuna amesema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu وهذه الروايه ثابتة عنه رضي الله تعالى عنه ألا لا تغالوا في صدقات النساء كم وين مسفني غالي كتك مهاري زوانواك فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسفني غالي مهاري عمر بن الخطاب نتونس هذاك وحقيقة lau hizo mahari zingekuwa ni utukufu katika dunia na ni uchamungu akhira angekuwa wa mwanzo wenu kwa mahari nyingi ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qala radiyallahu anhu wama asdaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam imra'atan min nisaihi wala usdiqat imra'atun min banatihi akthara min 12 awqiyah Umar anasema na kwa hakika hajapatapo kutoa mahari mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wake zake wala hajatolewa mahari mwanamke yeyote katika binti zake kwa zaidi ya uqiya 12 wa hiya 480 dirhama hizo auqiya 12 ni kama kusema dirham 480 haikuzidi hapo yeye mtume kuoa na kuwaozesha banati zake الحديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى kwa hakika ndugu zangu haya ni maneno makubwa kwa sababu upandaji wa mahari umekuwa na athari mbaya katika miaka ya hivi karibuni bali تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيء في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساء سؤال hili la kupanda mahari limekuwa na athari mbaya limesababisha kuwazuilia watu wengi kuoa na wanawake wengi kuolewa wasara ar-rajulu يمضي سنوات وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل على المهر mtu anakaa miaka inapita hajapata mahari kila ukimuuliza kuoa lini akwambia bado kaka nakusanya kibubu cha mahari mahari haziwezekani ukigonga kwa mtu hiyo mahari inayotajwa ah ukatafute kazi ya kufanya kisawa sawa na uweke akiba na ujinyime hili jambo limekuwa lina madhara makubwa katika madhara yake miongoni mwa mafasi yaliyopatikana kwa jambo hili ni watu wengi minarijali wa nisa katika wanaume na wanawake kulishindwa jambo la kuoa watu wameshindwa kuoa na watu wanahitajia kuoa ni mlango wa fahisha unafunguka mlango wa balaa ndugu zangu waislamu nyinyi na sisi tunaishi katika jamii hii hebu tizameni balaa la azina dawai zina fi hadha zaman balaa la uzinifu na vichochea vya uzinifu katika zama hizi vilivyokuwa vyepesi wanawake wanaojiuza kufanya biashara za ukahaba hawana bei yani zinaa imekuwa rahisi kwa kiasi kikubwa mno rahisi kabisa wallahi hata fruti hii ni, ni ghali kuliko mwanamke shilingi 100 100 200 wengine chini ya hapo wengine juu kidogo khalas tusiposaidiana na watu waheri kwenye kuwaozesha na kuwawekea mahari zenye kuwezekana tutawasaidia ndugu zetu tutamsaidia sheitani kuwaangamiza ndugu zetu hali ni mbaya fujur asufur uovu kutembea uchi kasiat ariat watazama wanawake walivyo hivi leo wamevaa wako uchi nguo za ndani shekhe zavaliwa nje watu wamevaa soksi shekhe ukiangalia ile nguo na mwili utofautishi tena wengine ni short fupi fitna kubwa kwa shababu alafu sisi wanatufuata vijana hawa katika nyumba zetu kutafuta salama tunakuwa wagumu kwao la wa alfu la miongoni mwa madhara ni hilo lakini pia katika madhara watu wengi wanaangalia wakati wanakuja kuposewa mabinti zao wanaangalia mahari nyingi na mahari inakuwa ndiyo faida pekee ambayo watu wanaipata kwa huyo bwana lakini hawaangalii akiba kwamba haya ni maisha na binti yao wanakwenda kuishi wana mabinti wanaishi katika ndoa zao kwa adhabu na masimango makubwa kwa sababu ya mahari zilizolipwa kwao anasimangwa na mahari zile mimi nimelipa wewe na mchezo mimi msije kuokota nimelipa kweli kweli kwani usimepata mtaji kwenu kwa unisikilize bwana mwanamke mtoto anapata manya. pengine mahari ile mmekula nyinyi tu mmegawana watoto wanakwenda kuishi kwa manyanyaso kama vile kauzwa na ndiyo kukosa baraka hizi mahali kubwa lakini wakati mwingine idha saat alaqa baina alzawji wazawja hatari ya mahari kubwa mahusiano yakiwa mabaya maana wakati mwingine maisha yanakwenda watu wakatofautiana yatokea hiyo alaka ikiwa mbaya baina alzawji wazawja wa kana almahru bihadha alqadri albahid na ikawa mahari ni kwa kiwango hiki kikubwa mwanaume aliyelipa sana huwa hakubali kirahisi kumwacha yule mwanamke kwa wema watu waliotoa mahari kubwa hawakubali wengi wao kumwacha mwanamke yule kwa wema bali udhiha la'allaha taruddu shay'an mimma dafa ilaiha huenda atarudisha kitu ambacho alimpa wakati anamuoa ndio maana watu ukaa tu ah mimi siachi mimi sijui kuacha bwana mimi najua kuoa hamna watu wao sijui utaki jivue fanya khulu anajua kabisa kuna mzigo pale utamtoka yule nilipa mikule anamnyanyasa kule na pengine wakati huo nyinyi hamna kitu mlifurahia zile hela za mahari mkanunua matukutuku wengine mkatafuta mashamba mkalima mkatia nyumba tiles sasa kimeumana huko inatakiwa irudi sasa mnaangaliana tunaitoa wapi bwana yule bwana kuacha haachi anataka achwe yeye <laughs> na kumwacha mwanaume ni kurudisha mahali lakini unaonaje zikiwa mahari ni za wastani eh zikiwa mahari ni za wastani yule mwanamke mwenyewe anaweza kumrudishia kwa via kiba vyake kwani ngapi ulitoa mpaka unyanyasa hivi utatoa sahani ni asali toa mahari yake chukua bwana mkubwa chukua begi lake kwao rahisi wewe ukipiga simu na kisha bwana umepokea fedha yako bwana umepokea bwana eh si ilikuwa laki tu bwana sahani hukuuziwa ulikirimiwa sisi tulikupa sehemu ya damu tumekukatia kipande cha roho yetu na moyo hana bei huyo na hiyo ndio heshima na wanawake kwa namna hii wamekuwa wakiheshimika bali wale wanawake waungwana namna wanavyochunga mambo hayo wallahi anaweza kaondoka nyumbani kwako akachukua vile vitu ambavyo alinunuliwa na wazazi wake vile ulivyonunua wewe pia akaviacha hata kama ulimpa akachagua zile nguo anajua alinunuliwa kwao hichi kipuli ami yangu aliniletea hichi nilipewa na ukhtia vile vile akakuachia madude yako pale utajua kweli hapa kaondoka mke mimi sikuwa na mali hapa lakini hizi mahari za ghali hizi zinawaingiza madeni watu inabidi nikope sasa nipeleke hati benki sasa pana watu wanakukopa ili ambabadue bintie kwa mtu dhalimu ndugu zangu katika mambo ambayo yana makosa katika posa zetu ni wingi wa hizi mahari kiasi ambacho watu wanashindwa lakini haina maana kwamba wanawake hawajapewa hurbia ya kutaja mahari wanayoitaka bali Umar bin Khattab alifanyiwa i'tiradh na mwanamke wa Kiislamu kwamba wanawake wana huria wa kupewa mahari wanazotaka hata kama ni kubwa lakini mlango huu umefunguliwa lakini chenye baraka ni kile kidogo na wakati mwingine watu wakaangaliwa hali zao kwamba kwa, kwa nisba ya mtu huyu hichi ni kiasi cha kawaida kwani watu wa kwao wanaoa hivyo na watu wa kwetu ni kawaida wanaolewa hivyo si kiasi kikubwa inawezekana mwingine ikawa ni kikubwa kwa sababu watu wanatofautiana wakati mwingine utaratibu wao maana si hatujaambiwa tufanane kwamba kila mtu muswala tu basi ah, si muswala tuko kwenu Ukuti miswala ipo hata watu wa kuwapa hatuna. Kuna utaratibu mwingine, wengine ni furniture, wengine magodoro, wengine fedha, wengine dhahabu, lakini kiwe ni kiwango cha kuwezekana. Haya ndio ambayo tunayakusudia hapa. Miongoni mwa mikhalafat katika khitba ni kitu ambacho kinaitwa dublatu alkhutuba alkhatam ile pete ya ya ndoa hili jambo tumewahi kuliona kwa maadui wa Kiislamu makafiri katika ndoa zao huko zamani walikuwa wakionekana wakivalishana pete ishara ya uchumba ima pete za dhahabu wengine za fedha wengine chuma bila kujali wakati mwingine mwanaume akavalishwa pete ya dhahabu jambo hili ni katika mukhalafati katika zama hizi tumeanza kuona yalbasu rijal wan nisa tashabbuhan bi a'da'i llah dubla wanavaa wanaume wanawake kwa kujifananisha na makafiri wanazivaa pete katika uchumba وكثير من الناس تعتقد أن العقد مرتبط بهذه الدبلة kuna watu wanaamini kwamba ndoa imefungwa na pete hii yani uchumba ukivikwa pete ule uchumba umeiva hapo hakuna ila kusubiria ndoa ndio utamsikia mtu anasema ah mchumba mwenyewe bwana hata pete hajanivalisha maneno tu wameshajengwa kwamba ili uchumba uive lazima watu wavae pete pete hii idha kanat min dhahab ikiwa ni ya dhahabu haifai kuvaa kwa wanaume la yajuzu lubsuha lirijal ikiwa min dhahab haifai kuvaa kwa wanaume bali hata kama ikiwa ni kwa wanawake kuivaa pete hii kwa munasaba wa posa na uchumba halijathibiti hili kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam leo niambieni harusi ngapi za waislamu au posa ngapi za waislamu zinawekiwa sherehe ya kuvikana pete pana pete za uchumba zitavikwa hizo ni maalumu hizo na wakishafungiwa akdi watavikwa pete nyingine itatolewa ile ya uchumba itavikwa ya ndoa sasa huu ni utaratibu wa wasiokuwa waislamu sisi katika uislamu hatuna jambo hili hata kama linafanywa na baadhi ya waislamu na kwenye hadhara kama hizi wale mashehe njaanjaa wasiojua sunna min alkhurafiyin wasufiyin utakuta amekaa pale mbele kwamba pete ivikwe alafu shekhe atie dua yani hawa jamaa zetu sijui wako vipi yeye akiitiwa Fatiha pale maadamu pana kiji elfu moja na kuna biriani yeye hajali kila kitu Fatiha kwenye riba watatia Fatiha kwenye kila mahali hawajui kusema kwamba hili ni haramu sasa hizi hizi pete hizi za uchumba pete za ndoa wako mashehe wanaonekana maholini wakisitilia Fatiha kwamba wakipitisha na kuleta dua pale la haya ni mambo ambayo yasiyofaa na ni tashabuhun bil sisi waislamu hatuna mambo haya la kama ni zawadi tu umemnunulia makhtuba au zauja katika vipuli pete hereni mikufu ya dhahabu ya fidda ukampa kama hadia bila kuihusisha na munasaba wowote ni hadia uliyoitanguliza au utampa baada ya pale au katika maisha yako hadha la basa bihi tunazungumzia kufungisha hizi pete kwa minasaba ni jambo ambalo halikuthubutu